السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قول شيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله في كتابه فضل المدينة قال حفظه الله وإنا لسكنى هذه المدينة آدابا منها أتاج الشيخ وفقه الله آداب أوالي سكنى المدينة الذين يسكنون المدينة wale ambao ونعيش كون يمجي ومدينة نساء سواين مواطنين نساء سواين مقيمين وات أما يوكو كوامدا على فترودي كواو أو أما نمتوا كل كل زيكو آداب mbazo ya paso أولا يا ya أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها kwanza kila muislamu ajue kwamba iwapaswa kuupenda huu mji yatakikana awe anaupenda mahabbatan min qalbi kwa nini kwa sababu ni mji ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jaalaha haram jaala laha hurma na Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza na mu'min yuwapenda na yuwatukuza na uyapenda Allah na anayatukuza Allah subhanahu wa ta'ala hiyo moja sababu ya pili walimahabbati nabi sallallahu alaihi wasallam iyaha <clears throat> yani humji baada kwamba wapendwa na Allah wapendwa na mtume pia mtume alayhi salatu wasallam upenda humji na kila anayemfuata mtume alayhi salatu wasallam anapenda yale anayoyapenda mtume alayhi salatu عليه الصلاة والسلام kwa hivyo hiyo ndo sababu ya sisi yapaswa tuwe na mapenzi ya mji kama huu روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه بوكيا الإمام البخاري كن صحيح ياكي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وممتوم عليه الصلاة والسلام لكويذي kana idha qadima min safarin alikuwa akitoka safarini yani ameuacha mji wa Madina ayyam sasa ametoka safari warudi Madina fanadhara ila judurati almadina akikurubia mji akaanza kuona boma ya mji zamani miji ilikuwa na kuta boma yani ni hifadhi kwa adui <clears throat> likizungushwa maboma sasa ikiwa anatoka safari amekurubia Madina ashaanza kuona boma ya mji wa Madina au dha'a rahilatahu au dha'a rahilatahu yani asra uharakisha mnyama wake umharakisha yani haraka haraka afanye mwendo haraka aingie kwa mapenzi ya mji kama huo ataka mnyama haraka haraka amfikishe amuharakisha wa in kana ala dabbatin na hata ikiwa juu ya mnyama amempanda ni mnyama alopakiwa mzigo alopakiwa mzigo na akiwa amempanda juu yeye mwenyewe harakaha min hubbiha alikimharakisha kimchangamsha yule mnyama yule hayawani yani akimsukuma haraka haraka aingie min hubbiha anasa sema min hubbiha kwa ajili ya kuupenda mji kama hata kucheleweshwa cheleweshwa kuingia Madina na akitoka ni dharura tu basi yani hapendi kutoka ni dharura tu ya kwenda jihad au dharura nyingine wa illa al-asl anataka kupenda kubakia pale Madina kwa hivyo yambaghi likulli muslim ajue hilo sisi tuipenda miji hii mitukufu kwa sababu mtume wetu alayhi salatu wasallam aipenda na Allah subhanahu wa ta'ala aipenda haya ndo malengo yetu mambo mengine ya siasa zingine ambazo kwamba hazieleweki tusijiingize tusijiingize na wewe ukitusi miji hii shore yako wewe endelea kitusi ukifikiri wewe watusi wale walioko lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakapokukupatiliza utafahamu kwa sababu watusi haramullah ma haramun nas haramullah subhanahu wa ta'ala falinsani yu'azzim ma 'azzama Allah بغض النظر ولا نقول نفنيين ها ها يقول ها الله تهكم لكن سيجوز نقوم هذه البلاد هذه بلاد عظيمة عند الله سبحانه أحب البقاع إلى الله نهيمي فالإنسان يكون إيمانه هكذا إيمانيك يهيب سينقلي ماتين رواته ثم يقيس البلد عليه هذا ما ينبغي إخوان فلا بد من التحرس والتحشم كيزنقوم ذا بلاد كما هيزي mlime wako wena nadhibiti usenda ukawachukia watu ukatusi mpaka miji ukamaliza kila kitu thumma baada dhalik wewe watusi Allah subhanahu wa hadha laysa min al-iman al-adab athani an yahris al-muslim ala an yakuna fi hadhihi al-madina mustaqiman ala amri Allah an yahris al-muslim ni نيفني bidii أفني hamu kila muislamu ala an yakuna fi hadhihi almadina awe kuishi kwake kwenye mji huu wa Madina mustaqiman ala amrillah afanye bidii anavyoweza ajichunge akiingia Madina achunge mipaka ya Allah asivuke zile muharramat Allah alizokataza usivuke huko na zile awamir Allah alikupa ufanye bidii ufanye istitaa eh, bidii ulete kulingana na uwezo wako kwa hii ni sio miji ya mtu kujifunga kwenda kule thumma yubarizu Allah bil maasi hadha la yajuz laysa min adab al haramain kwa hivyo <clears throat> ukienda miji kama hii uwe mustaqim fi amrillah wasimama kwenye mipaka ya Allah huvuki na wachunga hududullah subhanahu wa ta'ala multaziman bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam na ujilazimishe sana ta'atu Allah na taa ya mtume sallallahu alaihi wasallam <clears throat> kwa nini wewe uko mji wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioishia hapo eh mpaka maisha yake kamalizikia Madina akasikwa Madina mji anaopenda wahi umeshuka mwingi Madina thumma baada dhalik kwenye mji huo huo wewe ndo wa kwanza kupandisha mukhalafatu rasul eh hata fi al ma ma yakubal hata akilini haikubaliki yani ingelikuwa mtu amefanya sehemu nyingine kidogo ungesema fi khifa kuna kuna wepesi lakini kwenye sehemu ambayo kwamba ni manba'u sunna wa manba'u alwahi wa masqatu الرسول صلى الله عليه وسلم alipozikufa kazikiwa thumma hapo hapo mtu yubariz Allah bimukhalafati ar-rasul ni mtu yani hana adabu ya hali ya juu na mtume عليه الصلاه والسلام wallahi law kana mutaaddiban law anajua adab ar-rasul صلى الله عليه وسلم hawezi kufanya abadan abadan يبارز البدع في هذه البلاد ثم يتبجح فعلنا كذا فعلنا كذا فعلنا سبحان الله هذا ليس عنده أدب مع الرسول hata kadai kwamba yeye ndo mpenzi wake mkubwa lakini yeye ndo mkosefu adabu mkubwa wa kukhalifu sunna ya mtume alayhi salatu wasalam na hivi ndivyo shetani alivomwambia wamdanganya akamwambia wewe ukifanya hivyo ndio utamkurubia mtume subhanallah maana yukhalifu yani kule kumkhalifu mtume amepambiwa amali hiyo na shetani kwamba huko ndiko sallallahu alaihi wasallam hadha khatir فالإنسان يحافظ نفسه في كل مكان كلا سهمه هو باسكم معاصي الله أنكم خالفهم خالفمتم لكن كيفيك مدينة هذا أشد أشد لأن هذا مكان نزل فيه الوحي ودفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ألف ما هل هابو هابو كيان دعونا فانيا مخالة مخالف كي ينغزواكم تومي عليه الصلاة والسلام هي ونشأ بلا شك أنا من جاني حوجة تنبوة احترام يمتومي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى من من فني احترام وتعزروه وتوقروه لابد من تعزير الرسول وتوقيره احترام هنا نفتكنا حيا وميتا <coughs> وشديد الحذر وحذاري من أن يقع في البدع والمعاصي أبي حذار سانا كفيك مدينة أسيو نمتو من يكون لكفانيا بدع نمعاصي الله أه الآن يعني ها منين كمان قانوت أنا كمان ما شو تا حنا وزيتو تين كم من البدع الآن جوكين كم من البدع عند زيارة موجة تشوف أحوال الناس وتا بدع روجو بدع كبوة شرك بالله يفعل قاو تسمع كنزل بدع روجو تسمع لا الأمر يعني حصل ما في ما كوبا مبكى يشرك الله فيه بدع كبرى يعني سبدعتين روجو في دعاء لغير الله watu papa sakuta wakijipo watu subhanallah yani umur tadhhal mambo ya kustaajabisha na ikiwa haya madogo yakemewa watu wakija ulama wakija kuona mazito kama haya ماذا يقولون فالامر خطير يا اخوان الامر خطير mtu asifikiri akienda hizi bilad haram na akiyafanya haya fayushriku Allah fi akaona masala ni sahali masala wallahi mazito sana mazito sana فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم mambo mema mambo ya hasanat ambayo mambo mazuri kwenye mji wa Madina laha sha'nun adhim yana cheo kikubwa mbele Allah ukifanya hasanat na vile vile wal bid'a wal maasi fiha na mwenye kwenda miji kama hii kisha akaamua kufanya bid'a na maasi dhatu khatarin kabir hilo jambo la hatari kubwa sana sio kama kufanya bid'a mji mwingine sio haifanani kabisa lakini umejifunga safari yote kutoka hapa mpaka huko biladul haramain wewe kumbe umekwenda malengo yako ni kuhakikisha haukuondoka Madina mpaka umeacha bid'a na mpaka umetenda bid'a na haikutoshekea hapo na ukija kwenu uje usimulie hasa nimejifita mahali fulani kafanya hivi nimejifita mahali kadha kafanywa hivi kadha kadha هذه الطامة يعني يا ليت بعد كفاني يسكت ويجي ويحدث الناس فعلت ك... يعني awe ndio uswa yani na wewe ukienda ufanye kama mimi na wewe ukienda eh subhanallah shetani basi shetani maskini ndio yusawil alayhi hadha al-manake haya ushakwenda ushayafanya hayo ya bid'a si unyamaze na utubie lakini ukiwa utakuja hapa uyahadithie msikitini uambie na watu tulifanya kadha na tukafanya kadha na tukafanya kadha kwamba maana yake ni na nyinyi mkienda mniigize na wala hakuna shida kufanya mambo hayo kule yani kwa mambo rahisi kwake ma annahu yubarizu Allah na hamwezi mtamweza Mola wako sasa ya nini kuvuka mipaka kama hii kwa hivyo al-aqil yafakir fi umuri mwenye akili timamu sawa sawa huwa anafikiria baada ya kufanya lile tendo athari yake nini wewe watafuta ghadhab za Allah tu bas fanya mambo haya Allah kukasirikie thumma baada dhalik utakuwa vipi utaishi vipi اذا كان في غضب الله والعياذ بالله utakwenda wapi mwanadamu dhaif naam ya'si Allah fi al-haram dhanbuhu a'zamu ashad mimman ya'si Allah fi ghayri al-haram bila shakk mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya haram dhambi yake ni kubwa zaidi kumliko mwenye kumuasi Allah nje ya haram هذا واضح bila shaki والسيئات na yale mambo machafu la tudhaafu fihi bikamiyatiha hayaongezi kiidadi kama yanavyoongezwa mema mema ukifanya moja utalipwa kumi sio lakini mabaya ukifanya moja utalipa moja baya moja haiongezwi kiidadi idadi itakuwa ni ile moja lakini itaongezwa kihali kinamna uzito wake hali ile jambo ndio litaongezwa walakinaha tudhahamu wa tu'azzamu bi fi'liha fil haram lile tendo litatukuzwa mpaka litakuwa kubwa hata kama ni moja idadi yake moja lakini adhima inda Allah itakuwa ni kosa kubwa min babil kayfiyya lil kamiyya kinamna na kihali kwa hivyo usiseme ah ukifanya baya moja nitapata moja tu hiyo moja ya kule si moja ya kwingine moja ya kule utaiweza nzito sana azamahu Allah subhanahu wa ta'ala adabu ya tatu an yahrisa almuslimu fi hadhihi almadina ni afanye hamu na bidii muislamu katika huu mji wa Madina على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة afanye bidii awe na sehemu kubwa awe na nasibu yake yani sehemu kubwa ya biashara ya akhira hakikisha ukienda miji hii umejiwekea tijara umebeba bidhaa nyingi za akhira umejibebea bidhaa nyingi za akhira التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة biashara ambayo kwamba faida yake huwa ni adhaaf mara kadhaa juu ziada kwa hiyo ukienda miji kama hii shughuli yako iwe kushughulika na kukithirisha hasanat kwa sababu hasanat kwenye mji kama huu yudhaaf mara kadhaa kuliko miji mingine wadhālika na hilo atafanya vipi bi an yusalli ma amkanahu min as-salawati fi masjid ar-rasul sallallahu alayhi wasallam afanye bidii anavoweza kuswali katika msikiti wa mtume alayhi salam swala zozote anazoweza kipindi kisimpite sunna zisimpite hii ndio kufanya ndio bidii kwenye biashara ya akhira ahakikishe kwamba mpaka akiondoka amestafid na ile fursa yake na ameusali msikiti sawa sawa ili kujiwekea thawabu eh moja kwa elfu moja hii hupati kwingine eh, na sasa umekuja wewe swala fardhi moja kwa fardhi 1000 hii si mchezo Nafikiri wewe kusali fardhi 1000 yataka miaka mingapi? Miaka mingi. Mwaka mmoja utasali eh, fardhi 1000 ni miaka mingapi? Kadha. Kwa siku usali fardhi tano. Eh, au miezi pengine kile. Lakini wewe waipata kwa lahadha. Ukisali fardhi tano yani fardhi siku moja kam sar 5000 Allah fi اليوم 5000 هذه أجور عظيمة بلا شك kwa hivyo na hii ndio tijara rabiha ma Allah mtu asipoteze fursa kama hii na ikiwa shakwenda kule hadha hu liyuhassil al-ajra al-azima al-maw'uda bihi fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam ili aifikie ile thawabu kubwa ajira kubwa mtume aliyoiagiza kwa kuswali msikiti wake aliposema salatun fi masjidi hadha khairun من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة موجة kwenye msikiti wangu huu ni bora mara alfu moja juu kuliko misikiti mingine yote isipokuwa Masjidul Haram peke yake ndio umeshinda Masjid Nabawi واضح peke yake Masjid Haram bi 100000 eh hada اعظم عند الله سبحانه وتعالى واكثر اجرا اما مدينه 1000 رابعا رواه البخاري ومسلم فإذا أن أن يكون المسلم تصور مسجد الحرام واحد بكم سبحان الله مئة ألف لك موجة ثم يجي واحد أنا كنت مكة وصلي وتهيلي يقول لك إن شاء الله أنا مسافر خلينا أقصر وأجمع تعرف أن جمع سبحان الله أه yani si tu yusallima jam'an ndio asipate kutoka kwenda haram wala kwenda subhana hadha fiqh ajib saqim hii ni fiqh ya maajabu wallah yani wewe umekwenda kule thumma tajma as-salah kiuliza kwa kiuliza wengine mbona sasa tayari twendeni hana halas nahnu jama'ana tulipokwenda asr dhuhur asr shusal kabisa eh au tulipotoa au tusikia uzito ah, tulikuwa kwenye mahali tumetoka ziara tukapita tukasali kabisa thumma yufawit 1000 100000 sala 100000 ukiswali siku moja 500000 sala masjid al-haram eh kwa hivyo al-mahrum man haramahu Allah والموفق من وفقه waweza kwenda kule na usiafikiwe kuswali fardhi moja msikitini موجوده au moja mbili na ukarudi safari yako na huku wazungushwa tu na wewe wakubali bebo leo tuende kaangalia nini bebo kesho tukaangalia nini wangu kuja kuangalia nini au kuja kulazim msikiti ambao kwamba msikiti ule haupati tena hauko kwenu majabali huko hakuna milima hakuna ah sasa ndaangalia nini ambao hujaona ah mwambie mimi sikuja kufanya shughuli hiyo mimi nimekuja kulazim msikiti majabali najua milima najua miti sasa nikaangalia nini Sali sana. Eh, yuazi na umuru mtu mzima bwana sisukume sukume kama mdogo mambela na mimi nimekuja hapa niko na barnamiji amshi alayhi hiyo wakati na ufanye bidii hata ukatoka swala zote upatie pale ila haja dharura ambayo kwamba imekusonga huna budi mambo mbali lakini mayambaghi tasahul mayambaghi atasahul utakosa ujur kubwa rabi'an رابعا أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير الحين muhimu sana wale wanaoishi Madina au bilad alharamain yapaswa kwa wao wawe ni qudwa hasana kiigizo chema kwa wengine fil khair kwenye mambo ya khair sio zuwar wale zairin mu'tamirin wakija au hujaj waone khuluq mbaya kwenu mambaghi hana nyinyi mnaoishi kwa sababu watanukuu wapeleke ah kumbe watu wa kule bilal haramain na nini watu wenyewe kwa maslahi idhalika labudda an takuna qudwa fil khair kila jambo la khairi wewe uwe kiongozi mfano ndo wale zuwar wakija mu'tamirin waone khuluq zile alizoziacha mtume alayhi salatu wasalam sio waje wabebe mabaya watoke naye eh? bila shaka hadha muhimu jiddan li'annahu yuqimu fi baladin kwa sababu yeye yuishi kwenye mji sha'a minhu an-nur yani intashar imeenea nuru mji ambao kwamba nuru ya wahi ulienea hapo katapakaa dunia mzima kutokea Madina wantalaqa minhu alhudatul muslihun na wametokea kwenye mji wa Madina watu waongofu ambao ni muslihun wakisulihisha ila anha'il ma'mura kwenye sehemu zilio mbali za miji mbalimbali anha yani bu'd ba'id yani miji ya nje mbali watu walisafiri sahaba wakaenda wakaeneza khairi kama hiyo na nuru kama hiyo فيجد من يفد في هذه إلى هذه المدينة في ساكنيها يتaka akute yule anayekuja mji wa Madina katika wale wenye kuishi akute nini alqudwata alhasana ukienda ule anayeishi mji kama ule awe akuoneshe mema mazuri kiigizo kizuri walittisafa bisifati alkarima na ajipambe na sifa nzuri wal akhlaq alazima na khuluq nzuri yani aoneshe adabu nzuri kwa wale zuwar baitillah walikuja kuzuru awaoneshe khuluku nzuri ukarimu upole na ghairi dhali fayaudu ila baladihi yule alozuru miji hii akirudi kwao atarudi nyumbani kwao mutaathiran kwa kuathirika sana na ule muamala aliopata kule atarudi kwao awe ameathirika na ile muamala mzuri aliopata mustafidan lima shahadahu min alkhair amefaidika na ile khair aliyoiona والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله حفاظ طاعة الله وطاعة الرسول آه ما شاء الله mashallah كذا kadha watu فاضل الحمد لله كذا eh مثل هذا ولله الحمد خلق كما هي موجود اهل المدينه ولله الحمد موجود ساهي سي كما زماني لكن موجود هذا الخلق تجدها في الحرم أو في الطرقات وكتنبيع كتاننا أهل المدينة تلاحظ تلمس هذا منهم وتونا واضح يعني عندهم لطف عندهم كرم عندهم استقبال طيب مع الناس فهذه أمور الحمد لله الخير موجود حتى الآن حتى كمان كوتشاتش وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك na kama vile hawa wanaotembea miji kama hii wanastafid khairi na wema kwa kuona kiigizo chema kwa watu wanaoishi pale fa innal umura yakunu bil aks mambo yaweza kuwa kinyume عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك wakipata kinyume cha haya wakaenda kule wakakuta khuluq mbaya muamala mbaya eh maneno mabaya kwa wale watu wanaoishi kule basi itakuwa jambo ni kinyume na yale yatarajiwa khilafu dhalika itakuwa mambo badili kurudi nyumbani kwao wakisifu watarudi na ukejeli na kushambulia kwa muamala waliooneshwa na nyinyi mnaoishi Madina fabadala min an yakuna mustafidan hamidan badali yeye akirudi nyumbani kwao awe amistafid na ile khair aliyoiona hamidan mwenye kusifu yakunu mutadhariran atarudi akiwa amedhurika dhaman akitusi eh lilmuamala sayya aliona wal akhlaq sayya aliziona na sisi tunajua tabia ya binadamu eh aweza kuona mema 100 lakini akanuku mabaya mawili eh sianze khuluku zetu ndo tulivyo tai sasa ndio muoneshe na mabaya 100 atanuku mabaya mangapi kirudi na mengine atayabarikisha hata hakuna pengine atayazalisha هذا عنده طبيعة بين يحب ذا أن يشيع الشر في الناس والعياذ بالله فالإنسان يكظم ويبويك الله سبحانه وتعالى أميكو بهاتيكيا أميكو بهاتي وكويشي ميجيك ما إلا بد من هذا الأخلاق سيغ لزوار بيت الله ولا ميكو يكزور حرم الله نواجيني والله سبحانه وتعالى ونتاكا كريمي ونتاكا كونيش معاملة طيبة لكن كيوين ديوك عندنا قصوة نخلاق سيئة watarudi wamenukuu mabaya na hii haipendezi kwa wale wanaoishi al-haramain kufanya akhlaq kama hizi خامسا يتانو أن يتذكر المسلم وهو في المدينة نأكمبوك مسلم حليك مدينة أنه في أرض, أرض طيبة أجيانبيه كما ميمي نكو أرض تكتف أرض نزوري هي مهبط الوحي ndio mashukio ya wahi ومأرز الإيمان نديو مهالي إيمان إنا بوتبكاء البوتوكيا إنا بوليكيا يعني إيمان يوت مشو آخر الزمان تيليكيا مدينة ترديهوك ومدرج الرسول نني مهالي متومي البوشوكيا ترجى إليها الشوكيا هابو كغوريا هابو وصحابته الكرام نما صحاباكي وتكوفو من المهاجرين والأنصار katika muhajirina ansar hapo ndipo mahali waliposhukia درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها وليشي أن أرض وكشكي أرضه وتحركوا فيها نوك تحرك يعني كوينيز خير على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى وكزنقوك مجيو مدينة أو وكتوك إنجي والكو ونينيزة خيري ونينيزة هداية هايوتة تكو يكمبوك فيحذر فيحذر awe na hadhari sana an yataharraka alaiha taharrukan afanye harakati pale Madina taharuki ambazo kwamba yukhalifu taharukahu zina ukhalifu taharukat au mwenendo wa masahaba na mtume hiyo lazima ujikumbushe mji kama huu ni kikhalifu taharukat au mwenendo wa masahaba na mtume ujue kwamba waingia kwenye mipaka ya Allah wavuka sasa wewe ujiambie kwamba mimi sasa navuka mipaka ya Allah na ukivuka mpaka wa mtu atakufanya nini yule ulivuka ah wewe ukivuka mpaka wa mwingine atakushika mwenyewe kwa nini wavuka kwangu hapo na ukivuka mipaka ya Allah utamkuta na kukutana na Allah si kukutana na kiumbe antabe masala sahal mimi ngangi kukuta kuna usahali kama wewe waweza kunipiga tukapigana lakini unajua kukutana na Mola wako vuka mipaka ya Allah utamweza atastati' shay bila shak kwa hivyo irham nafsak ukiyafanya haya madina wewe jihurumie nafsi yako wewe usiwahurumie watu wa kule a a jihurumie wewe na ukhalifu kwa sababu utapatilizwa vibaya hadha hu usiseme ah niliwafanyia nkawaudhi nkawafanyia kadha la la la hii watu wafanye hesabu hivi itafeli kila ukifanya mabaya kule jihurumie mwenyewe maana wavuka mipaka ya al-Khaliq subhanahu wa ta'ala sio masala madogo naam bi an yakuna taharukuhu mtu afanye taharukati zake pale Madina ziwe zile taharukati au zile mwenendo zake ala wajhin yuskhitu Allah azza wa yule mwendo wake au zile haraka zake zikawa ni haraka za kumkasirisha Allah atahadhari sana na hilo wayaudu alayhi bidhmadharra alafu yale matendo aliyofanya yatamletea madhara humdhuru mola wako wala yote ah, wewe ukifanya hivyo jidhuru mwenyewe utakuletea madhara wal aqiba al wakhima fi dunya wal akhirah na mwisho mbaya duniani na akhirah duniani yaweza kuletewa mtihani Allah akakutesa akakupa adabu na bado hiyo kuna na akhirah wal kwa nini kwa sababu wavuka hurumatillah wavuka hududullah na Allah subhanahu wa ta'ala atuambia tilka hududullah fala taqrabuha hata msikurubie kutaka kujaribu kuvuka mipaka Allah wa haram hududullah al haram hududullah bila shaka na ukivuka <clears throat> na huko Allah kwenye Qur'an anakuambia fala taqrabuha wewe ukaenda ukakurubia ukavuka sasa usimlaumu mtu ngojee mwenyewe ulomuingilia kwake uangalie atakufanya nini hadha na, usifikiri ni binadamu la wewe tubariz Allah al-Khaliq subhanahu wa ta'ala sadisan ya sita an yahdhara man waffaqahu Allah li sukun al-Madina nawe na hadhari sana yule Allah alomwafikia kuishi Madina an yuhditha fiha hadathan kufanya ndani yake uzushi wowote la shaka ni jambo baya sana kuzusha bid'a au kuzusha fitan kama tulivyoelezea nyuma imma azushe bid'a ndani ya mji wa Madina au azushe fitan min alfitan watu wa wamwage damu uwane haya madhambi makubwa sana hapa au yuwiya muhdithan au amdafi amtetee amuhami amfanyie hifadhi iwa ni kumfanyia hifadhi nani muhdithan yule asi au yule mubtadi pengine ni mubtadi amezusha bid'a kubwa ya shirki kule serikali yamtaka mficha serikali yamtaka kumsimamisha hadd wewe ukamficha ukamstia ukamficha mahali wewe pia utalaaniwa utaingia kwenye laana au ni mtu amezusha fitan akaleta hofu kwenye mji akatikisa amani ya pale serikali sasa yamtaka ukamficha ukamficha wewe utakuwa awaita muhdithan umemhifadhi mzushi kwenye mji fataarraf fayataarrafu al-la'n ukajitokeza kwenye laana ya mtume na Allah ukifanya hivyo utaingia kwenye laana bila shaka لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم مدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا من يكزوش وزوش ووته أو آوى محدثا أما من يكون بحفاظ مزوشي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أملعني وانا الله نمتومي نملائكة na watu wote maana kwenye annasi ajma'in na mtume waingia eh idhan amepata laana ya Allah na ya mtume na ya malaika na ya watu mtu atafaulu atafaulu vipi vipi huyu atakuja mbele ya Mola wake amefaulu na amelaaniwa na Allah na mtume na malaika na watu wote hadha hum fi an-nar moja kwa moja fi an-nar lian al-la'n al-bu'd البعد عن, عن رحمة الله نما نالان نمتو بوش ونرحمة ويو كيبوشو نرحمة الله لحظة والله تنغمي وزكوش من نانا سيدة ذا چيني تشيني نجي رحمة الله من أبدا هكونا حتى آخر وهتجي حتى كن جففوني برحمة الله بأعمالك برحمة الله ورحمك وسبع عمال ذاك شاشة فالرحمة فاللعن ذنبك لا أكيم بذنب لنا لعنة وسيفكرين تساهل dhambi likiwa laana yani hii ni adhabu kali sana maana yake ni kwamba wewe ni kama wenda motoni tu خلاص kwa sababu la'n maana yake ni kuepushwa na rehema ya Allah na kuingia peponi mpaka rehema ya Allah sasa ikiwa mtu ameepushwa na rehema ya Allah wao wapi mahali pake wa finnar wal iyad billah kwa hivyo mwenye kwenda kufanya mambo kama haya amekemewa moto lau atakufa bila tauba Allahumma illa an yatuba ila Allah kabla hajafa lakini amekwenda kufanya bid'a kule kisha akarudi hapa akajisifu kujisifu thumma akafa bila tauba huyu amekemewa moto waliyadha billah amekemewa moto na laana waliyadha billah thumma qala لا يقبل منه يوم القيامة لا يقبل منه يوم القيامة نعمل ذاك زوت سك القيامة هذه كبليوي عدلا ولا صرفا زفرافي ولا زسنة amali yake yoyote la fardha wala nafila haikubaliwi kwa hivyo kuzusha bid'a kwenye miji hii ni katika muhbitat al-amal ni katika mambo yanayoporomosha amal sasa yeye atafanya huku kumbe yeye anaona anafanya amal kumbe katika wale dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wal iyad billah fahadha wa'id shadid haya ni makemeo makali na mtume alayhi salatu wasalam ameyataja kusudi ili kuwakomesha wazushi kwenye mji wake wewe kama ni mzushi kwa hivyo jitayarishe ukaenda kule ukizusha jitayarishe kurudi watu watarudi miji yao wameghufiriwa madhambi wamesamehewa kwa hija kwa umra wamefanya kufanya wewe utarudi umebeba laana nne umebeba laana nne ya Allah na ya mtume na ya watu na ya malaika na wengine wamerudi kwa maghfira kayaumi waladatu ummu wa hadha khalqullah wa sha'nullah fi kulli حال الله سبحانه وتعالى يخلق ما yasha ويختار ويقدر ما yasha wengine angalia safari ni moja watu wanaenda pengine hamla moja grupu moja wengine watarudi wamesamehewa wengine watarudi mbeba laana nne waliaadha billah araitum ikhwan araitum ahamiyat alilm maona sasa umuhimu wa kusoma na kujua angalikuwa mtu anajua angalikuwa anaepuka sio wa hadhi faidatu alilm naam وهو في الصحيح في الصحيحين حديث حديثي يكون صحيحين من حديث علي نقي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كما البتاجة الشيخ وفقه الله تماليزنا هي سابعة سابعا أن يتعرض في المدينة ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد هنا كتك أداب asijipeleke nafsi yake asijiaridhie nafsi yake akajiendesha au akawa akafanya kufanya nini qat'i shajar usifuate njia hiyo ukajipeleka ukaenda ukaona mti ukakata kwenye haram ya Madina hata ya Makka la yajuz kukata mti au istiyadu said au istiyadi said ama kuinda hayawani wake kuinda hayawani wa haram akiwa kwenye mipaka ya haram la labda kitoka nje ya haram mumkin lakini akiwa kwenye hududul haram hufai kumuinda yule hayawan lima warada fi dhalika min alhadith ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kwa kauli sallallahu alayhi wasallam ni kama hadithi ilivyokuja inna ibrahima harrama makkah wa inni haramtu al-madina ma baina labatayha ibrahim alayhi salam aliharamisha makkah na mimi nimeiharamisha madina baina labatayha baina hayo majabal mawili لا يقطع عظاها haukatwi mti wake ولا يصاد صيدها ولا hauindwi kiindwa chake huwezi kuinda area hiyo ya haram رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص أمي فكي مسلم حديث يا سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة mimi nimeharamisha sehemu iliyoko baina majabali mawili ya Madina yani Ir wa Thawr majabali yenyewe ni Ir na Thawr kwenye hadithi nyingine imetajwa nimeharamisha kitu gani an yuqta idaha kukatwa mti wake au yuqtala saiduha ama kuuawa kiindo chake hakuna kuua bali imekuja kwenye hijjatul wadaa alisema mtume sallallahu wala yuzjar yani hata asishtuliwe yule haiwani pia usimshtue acha kumwini hata kumshtua mayutaarradh laha bishai na kwa nini muislamu afanya hiyo ta'dhiman lillah bas ta'dhim lima 'azzamahu Allah la si kwa sababu ya haiwani haiwani nani kwani lakini anta la taf'al wajishika usimuinde wala usimshtue min babi ta'dhim amri Allah wa ta'dhim amri ar-rasul na hii ndio iman hata kama ni njiwa mdogo hata kama ni ndege mdogo lakini madama Allah ndo amenikataza خلاص hii ndio muumini anavyo anavyofanya وفي الصحيحين سما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الكواكي سما أبو هريرة لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع لو نتاون الضباء ضباء ni wale paa wale paa kama wadogo wa kungu wa mwituni lao nawaona حديث عاصم اه سام مروكا حديث أبي هريرة سام وأسمع مروكا كده روايه موجة تتري السومي وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال أسمع عاصم قلت لأنس للمنبيا أنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس سؤالا انتم عليه الصلاة والسلام حرميش مدينة قال نعم أنس أقول نعم ما بين كذا إلى كذا كتوك سيمهي مبكا هي كم إلى سيمه حرم لا يقطع شجرها انتواكي وكاتوي من أحدث فيها حدثا من يكزوشا كون يمجي مدينة آه، حدث يوتي أو بدع يوتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع لو نتواون بها eh, kwenye mji wa Madina tartau wanalisha wanakula ma dha'artuha yani ma khawaftuha sitowatisha sitoingiza hofu qala rasulullah sallallahu alaihi sababu nini dalili yake ni hadithi ma baina labataiha haram baina ya majabal mawili hapa katikati ni haram kwa hiyo hata kumtia hofu ile hayawani kama kutaka kumrushia silaha alafu usimfanyie hiyo pia haifai kumtishia mayambari hii ndivyo masahaba walivyofahamu والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه na mti uliokusudiwa kwenye hadithi ambao haufai kukatwa ni mti gani sio kila mti sio kila mti ambao haram haukatwi ni miti fulani sasa akwambia ni miti gani miti ambayo kwamba haifai kukatwa ndani ya haram huwa alladhi ambatahu Allah azza wa jalla ni ile miti ilomea yenyewe Allah aloipanda wazi sio ilopandwa na watu yani mimi kama nitaupanda mti haina hata ndani ya haram naweza kukata maana niliopanda mimi kwa almuradu bishajar ashajar alladhi khalaqaha Allah wa anbataha Allah wazi umejimelea wenyewe kwa amri ya Allah wazi kwa mvua amepiga kamea kama msitu kidogo au kadha ama miti ya kupanda wewe ambayo minkasbik ambao umesababisha ukaenda ukaupanda huo haungii kwenye katazo amma ma zara'ahu nnas nas amma miti ambayo kwamba watu wamepanda wa gharasuhu kaimeza fa inna lahum qat'ahu miti kama hiyo ya juzu yapandwe ya, ya, ya hapa mara wingoe pande kwingine mara wikate mafimane lakini miti iliyomea yenyewe kupitia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya sababu ya mwanadamu bila ya sababu ya mwanadamu hiyo ndio miti inayokusudiwa kwenye hii hadithi hiyo ndio miti inayokusudiwa kwenye hii hadithi takomea hapa kwenye hiyo adabu ya saba sasa ni ya nane takuja kuendelea ya nane kwenye kikao chengine insha allahu taala naktafi bihadha alqadar takomea hapa kwa leo na maalum kwamba wiki inayokuja tutakuwa tumeingia kwenye al-ashr الآخر أما عشر الاعتكاف والصلاة في الليل وغير ذلك نا دستوريته سماما سماما وهي وكيموجة بيلي من باب الرحمة بالناس تجيك ولميزة مزيقهم كوبا وإذا كويدة الكميلة مشهوة سيسومش يزي درسة الفجيري تتسماما ليو هابا insha Allah tukimaliza Ramadhani kama kawaida yetu tutazirudisha tutafanya i'lan tutaendeleza kumaliza hichi kitabu kwa sababu tutahitajia kusoma hii maana mausimul haji pia waja ili mwenye azma ya kwenda awe amechukua mafunzo kidogo ya masala kama haya wazi manake wiki ijayo tutakuwa tayari tushaingia al-ashr al-awakhir kwa hivyo baada ya tahajjud haja kuwafunga tena watu baada al-fajr liuridi starih inshallah yastarih بعد رمضان إن شاء الله نعيد كونداليزا كماليزا هذه آداب نعيش كتاب بإذن الله تعالى وإذا ولم بكم بهواكم متواجليش إن شاء الله كما درس يا سبوي مسماما له إن شاء الله